Euskarazko bi postu erdi ideki dira azkaine eta bardozen, eta hori berri ona da, bainan miarritzeko termzalean eta endaiako eskolan Euskarazko postu erdi bana akendu dute. Aetzeko egoerak ere kezkatzen ditu frantseseko postu erdi bat galdu baitute. Daniel Arotzarene ikasbi elkarteko presidente ordearekin egin dugu erran bezala apundua. Horukorki behar da erran... Aiko ongi pasatu da sartzea, badira gaur egun uh, eh, bos mila ikasle gutxikura bera ezkuntza nazionaliko zerbitzu publikoan, adar gehi uh, eh, gutxikura bera mila eh, ikasle uh, kolegio eta izoetan, bigaren mailan beraz. Horokorki paraldean ikasle uh, gehiago dira sistema elebidunetan, eh, eh, zerbitzu publikoan. Bon, hori erran eta eh, ikasbi elkarteak eh, ikertzen dugu eta ikusten dugu eh, dena ez da hain, hain ongi eta geroari begira eh, arazoak badira eta izanen dira, gure ustez. Eh, zenta, oartzen gira irekitze gutxiago badira, eh, gero eta gutxiago badira, zaila dela, klase berriak ikitzeko, eta gero eta ikasle gehiago badira eh, klase ere bidunetan, beraz eh, lan egiteko balintza txarragoak eh, emaiten ditu, ez da, ez berdina. Eskola batzu, erraiten aldizki guztu, arazo nagusiak dituzten edo justuki kopuru handiak dituztenak? Oartu gira arazoak badirela sartze honetan, adibidez haitzen, kasu importante bat guretzat, eta ez dugu utziko, eh, momentuko, mm bataia ez dugu utziko, zenta inspetoreak eh, lanpostu erdi bat kendu du, haitzeko eskolan, naiz uh, kupurua ez du uh, behititu, baina bere kondaketa egin zuen sartze baino lehen, eta sartze uh, kondatu zituen uh, eunda largoita sei ikasle, eta azkenian bi egun berantako beste lau ikasle izan dira, eta beraz uh, kopurua ez du uh, bat ere behititu, ala ere, espetoreak ez du nahi lanpustu erdi huri uh, e, berri zezare. Guretzat zen gaur egun, uh, sartzeko kasu importantena guretzat hori da, eh, eskolan, baina bon beste eskola batzuetan, uh, jarritzen adibidez, uh, termenzareneko eskolan, handaian eh, izan dira eh, lanpostu erdiak eh, kenduak, eta klase bete-beteak ikusten ditugu gero eta gehiago, eta idekitze gutxi, bon, bada sarriteko eskolan, baina orain sistema, bon, beti molde berdinekin ibiltzen da, geli e-, egoiten da. Eh, momentuz eh, ez duzue mobilizapenik pentsatua, eh? Momentuko ez, baina uh, ikusiko dugu nola ibitzen den eta nola antzinatzen den uh, aetzeko eskolaren kasua. Arrimanetan gira inspektorarekin eta ondoko egunetan behar bat zerbait uh, erabekiko dugu kasu hori buruz behar bat. Ados, bon, segituko dugu beraz urbiletik afera. Ebe Daniela eskarra? Tal vez te va tarde. Vaya yo.